شو بتحب تشرب قهوة ولا شاي Ne içmek istersin? Kahve veya çay? ماشي شكرا هلأ بعدني شارب Hiçbir şey. Teşekkürler. Daha yeni içtim. لا ما بيصير لازم تشرب شي Hayır olmaz. Bir şey içmelisin. طيب بشرب فنجان قهوة Tamam, bir fincan kahve içeyim. Her gün bir sesli Arapça paylaş.